plida nascoi dum somero. Ecte la mil nauced septecai jaroi, en Germanio nascigias plida infanoi dum somero, ol dum printempo. Por tiu shangio, sciencistoi, havas multa in teorioin. Povus esti influo de la agriculturo, biologiai factoroi, au la climata shangio. Ien tendenzo. Plei multa i beboi en Germanio nascijas dum la monatoi Julio, Augusto, cae Septembro. Cial? Tiu tendenzo aperis nur antau quarde chiaroi. Antau plei multai infanoi nascigis dum la fruai monatoi de la iaro. Ciu tutta sozio shangigis en siai sexai cutimoi? auciu respondetsas mediae influoi. Ancau tie esploristoi staras antau enigmo. En la jaro du mil decnau nascigis en la plei forta monato Julio, average, circau dudec procentoi plida infanoi en tago, ol dum la malforta nasco monato decembro. Dum Julio estis average 2344 nascoi en tago, dum decembro estis 1935 nascoi. Ancora ogis la 1970-ai jaroi, la distribuo aspectis alie, tiam februaro, marto cae aprilo estis la plei fortai monatoi che dum antauae epocoi plei multae infanoi nascigis dum prim tempo, tion celcae expertoi clarigas tiel, che la socio estis pli forte caracterizita de la agriculturo, cae estis influata de la ricolta sezono. Sedum somero estis antauvideble, che la ricolto estos bona, tiam oni povis disponi pri la materialai rimedoi por havi croman infanon, ciu nascigis tiam nau monato in poste, nome dum printempo. Cai sexumado antau la geezzezzo estis crome pli forte tabuigita. Protio, plida infanoi estis generitai post la nupto festo. Cai tio ocasis ofte dum somero. La shangio ocasis ancao en periodo, ciam la tradizio malfortigis, cae post ciam dum la 1960-ai iaroi estis aperintai la contrau concipa pilolo. Ancao aliai metodoi por preventi gravedetson farigis pli popularai. La quoto de nedesiratai gravedetsoi malcrescis, nascoi farigis pli planeblai. Tio tamen estus argumento por printempai nascoi, do estas contraudiroi en tiu teorio. Aliai hipotezoi vidas biologia in factoroin, exemple la qualiton de la spermo au media in influoin, kiel longetson de la tago, cae en radiadon de la suno. Alia esploristo supposas che la climata shangio cascigas malantau la fenomeno della somera in ascoi. Sed um la tagoi circa o la genero estas aparte varmege, tiam aperas plida mis nascoi. En plicae pli varmega mondo, cun plida ondoi de varmego, aperos tial tendenzo, ie mal plida successai gravedezoidum somero cae tiel mal plida nascoi dum printempo. Tiu shangio de la fortai nasco monatoi ne estas pure germana fenomeno. Plei multai europae landoi cae ancau usono travivis tiun shangion. La monato de nascigio povas havi tre gravain efficoin pri la vivo de homo. Lau studajo de norvegai esploristoi, Pli unai infanoi tendenze pli malfacile lernas en la classo. Alia studajo indicas contexton inter monato de nascigio cae vivo d'auro. Lautio, autunai infanoi vivas average pli longe ol printempai infanoi.